iu pli alta clerezzo, des pli longa vivo. Iu pli alta estas la nivelo de clerezzo, des pli alta estas ancau la attendebla vivo d'auro. Tiun contexton el calculis la Austria Statistica Officeio ancau por la iaro 2023. Viroi, cun altlerneia diplomo, atingas average appenao sep in pli da vivo d'auro, ol tiui ciui nur plenumis la devigan lernean clerigion. Ce virinoe tiu differenzo sumigas al circau quar jaroi. Tiui nombroi estis el calculitae sur base de la tiel nomata mal proxima vivo d'auro attendebla. Do laula nombro de la restantai vivo iaroi de tridec quin iaruloi. Tiu agio estis electita, char je tiu tempo puncto plei multae personoi jam estas finintai sian clarigian carrieron. En la iaro 2023, tridec quin iaragiai virai academiuloi habis average attendeblan vivo dauron de en tutte octec quar como quar jaroi. Ce viroi cun nur de viga lerneio, tio estis nur septec sep, como sep jaroi. Ce tridec quin jarai virinoi, la concernai nombroi estis octec sep como du jaroi, cae octec tri como tri jaroi estas rimarkinde che ec compare cun viroi cun maturez exameno, la vivo dauro de academiuloi crescas ancora o signife, je circa du cae duona iaroi. La concerna differenzo ce virinoi, cun tiui clarezai niveloi, ali flanque estas cun nur circa unu iaro, ne tiom rimarkebla. Differenzoe lau clerezza nivelo aperas ancao rilate alla nombro de infanoi. Virinoe, cun de viga lerneo, ricevas lau tio plei multain infanoin. Unu como quindec tri. Lige cun pli alta clerezza nivelo malaltigas tiu nombro tiam principe. Ali flanque virinoe cun maturez exameno, ricevas aberage ple malmultain infanoin, unu como dec quin. Ce virinoi cun altlernea diplomo, tiu nombro tiam de nove pli altigas, unu como dudec nau. Cun respondezza por la malcresco de nascoe, estis ancau la pli altigio de la agio de la nascantinoi. En la iaro 2018, virinoi estis ce la nasco de siai infanoi average tridec como ses in agiae, en la jaro 2023 estis jam tridec unu como decsep jaroi. Cune cun la grado de clarezzo pli altigas ancao la agio por la nasco de infanoi. Ce virinoi, cun deviga lerneio, gi situisce ce average dudec nau como dudec unu iaroi. Ce virinoi cun altlerneia diplomo estis average tridec tri como quindec iaroi. La pli altigio dum la passintai iaroi shuldigas al virinoi cun deviga lerneio. Ce virinoi cun altlerneia diplomo la agio por la nasco de infanoi restis tendenze constanta, au ecch mal crescis en la jaro 2023.